Bilang Kabanata 28 Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing butil, handog na susunugin, at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang iyahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin. Dalawang tupa na tigi-isang taong gulang at walang kapintasan. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salop ng harina at minasa sa isang litrong langis ng olibo ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin, tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai. Isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng isang litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay iahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkaing butil at handog na inumin, tulad ng handog sa umaga, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para sa akin. Tuwing araw ng pamamahinga, dalawang lalaking tupang tig-iisang taong gulang at walang kapintasan ang inyong iyahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at handog na inumin. Ang handog na pagkaing butil ay isang salop na harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay iyahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang iyahandog ninyo, dalawang batang toro, isang lalaking tupa at pitong batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ay isa't kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat toro. Isang salo para sa isang tupa at kalahating salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin, isang mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ay dalawang litro para sa bawat toro one and one-third na litro sa bawat lalaking tupa at isang litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog. Bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain, maghahandog pa rin kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang ikalabing apat na araw ng unang buwan ay pista ng Paskwa ni Yahweh. Ang ikalabing limang araw ang simula ng pista. At pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang iyang handog ninyo, dalawang batang toro, isang lalaking tupa at pitong tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, isang salop sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito ay iahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng pitong araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin. Isang mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa ikapitong araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, Magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo iahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong iahandog dalawang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong batang tupa. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis ng ulibo para sa bawat toro, isang salop para sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop para sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito'y ihahandog ninyo kasama ng handog na inumin bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. Kinakailangang ang mga ito'y walang kapintasan.